Euskal Elkargoak bultzatuik kalakaino, Euskarazko lehen aurtzaruain itzordua aurten ere heldu da eta aurtengo edizioain ekarietat. Larumat unta egoiti maiatzain bosta hartio ogoita marbat ikusgarri eta tailer eskeniko dira, hainbat aurtzain digietan, Igandian familian eguna ere izain da itzorduak bai honan bardozen lakajan eta maulen, eta lehenek eh, mauleko itzorduaz gira interesatuko, o ikusgarria eskeniko baitu elirale kompainiak, elirale kompainiatik, pantsika teleria gurek ilan egunon. Egunon, zuri ere. Pantsika, lehenik, uh, o ikusgarria zer da? Ba, o bidai bat da uh, gure gorputzean zehar. Mm, nola oian indart uh, dantzari eta kantariarekin ba, zeharkatzen dugun bizitzaren une bat, hor luharen azpitik zeruraino, itzaldioko direlarik, eta kupula batetan uh, sartzen gira. Beste perspektiba bat hartzen dugu ikusle gisa, azkenean aur tipienak eh, duten ikuspegia, hots mundua ikustea, ba, azpitik ez, txikiak bagina bezala eta ziganteak eh, ikusten baginitu bezala. Eta gure hortan, um, eh, etzan da gira, urbil-urbil, da eman aldi bat goxo-goxo bizitzeko familian, uh, ba, maite ditugun aurrekin eta eh, espero dugu aurrak lagunduko ditugula eh, emanaldi hori deskubetzen ez heldu gisa eta hori oso polita da ez mm -hmm. kalakainok proposatzen duen famili eh, itzordu hori hor apililaren ogoita iruan lau lujaldetan eta hor ba. parte hartzen dugu Ikusgarrien izenburuaz buruaz gehiasot uh, aldaukuzu? Bai, o da o mires garri hori, eh, aurrek marrazkitzen dutena beraien aotipian, o mm -hmm. nire bi aurrek, eh, maria bete zituzelarik, atera zuten soinu hori, o, eta, O baita ere da oian, oian indart. Mm -hmm. O da horreka, da gauzainitz otsoa, oiana, gauza gauzainitz izan daitezke o hortan. Eta hori, bizitzari eh, nola guk helduok eh, hartzen dugun horren mires garritasun hori. Mm. Mm, Ikusgarrian edo holtzana, somat uh, artista biltzen ziste? Ebe, art artista bakarra dugu ian indart dugu, solo bat da, pentsatua, eta gero ba, gibeletzik um, iru laguntzen dute, uh, eh, jabi uliak egiten ditu argiak, eta gero kupularen koordinazioa bada ere, eh, zidurian um, espazio berezi bat da, eta orduan publikoa behar da poliki-poliki isaharazi eta ulertarazi nola funtzionatzen duen eh, espazioek, beraz badira bi pertsona giem eta gotzon hor laguntzen. Mm, baina oholtzan, zinez, bi metro eta goi sentimetroko, diametroko oholtza boro baten gainean, <laughs> badago oian. Bai. bai. Plaza gizon gelan, maulen, e lirale kompainain. O, ikusgarria, <laughs> amekontan, eman aizein da igandian, eta atxaldeko lauak terditan, kalakainoren baitana, beste itzordu zonbait mm. ukaintuzia? Manik justu gehitu nahi dut uh, eh, kalakainok eta iriguneak egiten duen kriston indaha, zenta eman da dioiek duainik dira. Beraz, uh, eh, askida erreser bat eta hori oso polita atse dut, jende guziari idekiak direla eman aldiak, justu behar da programari eta erreser batu. Eta hori, eh, zinez uh, indar bat da, eta ez da diru arazo bat joiteko eman aldian ikustera, eta kulturaren alde oso importantea iruditzen zait. Eta bai, best alde, beste eman aldi bat zematen dugu, um, hoa huetak izenekoa, lodi kroko uh, amaia nebutek edatziriko eh, liburuaren gainean egin genuen bertso bat eh, aspaldi <laughs> bimiata zazpian eta gero berriz landu genuen oian indart kloe eta paskari rigoian bimia bimiata masean eta geroztik bidean dugu gure hoa hoetak eta hor beraz berriz hartzen dugu uh, mugerren emaiteko aste artean aurzein egian eta senperen aurzein degian ere, eta beti pozgarria da ba hori aurzein degietara joitaz, eta leku nola bait eh, berezi samahak dira, espazio tikiak, eta, eta aurrak hor ditugu, eta guretzat um, ezinbestekoa da uh, eh, aurroi diasta araztea um, gurea den uh, irudimen hori ez, eman adien bitartez, eta tiki tiki astea, hori ikusi behar da, Zezelako arera egiten diguten, eh, esaten dut ikusi badaz, eta janeko bizi izan dugu hau hauetak ekin kalakainoren baitan, Eh, bada iruzpala urte bagabiltzala eta janeko mhm. eman dugu hau zain digietan eh, proposamen hori. Eta hor, hau jiten dira eta goten dira mm, ba, entzuten eta, eta parte hartzen. Hor, hauetak eman aldean beraz artistak ditugu eh, Oian, Kloeta eta Pascal. Eta bagaude um, mm, dansa itz eta musikaren eh, artean. Horekiko eh? proposamen uh, desberdina da. Amaia enobitek idatzi duen liburuaren hori aldeak itzultzen dira. Eta banan-banan ba, egoera desberdinak uh, azaltzen dira. Ordon, uh, ahmi ahmaren inguruan, bada ere otxandaren inguruan, ba, dira ere gauza goxoago baloinarekin, eta, eta bada parada beraz uh, eta mm, ta ge, gehiago pentsatua da zinez tipi eh, Euskara jastatzeko mm, unean ere. Kalakainoren baitana, plazak izongelan maulen igandeuntan elirale kompainain o ikusgahia lehen emanaldia amekontan eta bigarrena atxaldeko lauak terditan pantxikatelerea milesker. Be milesker zuri, laizte arte. Kalakainoren baitan igandeuntan familien eguna, itzorduak baionan maulen bardozen eta lakajan, oai lakajako bidea du hartuko, lakajako erriko gelan papogorri ikusgarriain eh, bisaio ere programatiak baitira, lehena amarrak terditan eta bestia atxaldeko lauak terditan, seitasunak baiten tauzku papogorri ikusgarri hortaz, oian dela vineke gogorri gaixoa Ipoin hori uh, nire amarekin sortu ginuen, beraz, uh, hori da papogorri baten uh, eh, historioa. Bere kabian egun batez atxemaiten du animaleko aholtze bat, bere ez dena eta atxeman behar du uh, eruduna, beraz, hasten asten da oianean zehar ibil bat, ibilaldi bat egiten eta bere baitzuen zuen, uh, ditu, eta haiekin eh, solasean haituko eh, da eta entxatuko da uh, eh, atxe erruduna, ara. <laughs> nik aholtze bai, bat! Bai, nik uh, horretan teknika zahaduratzen naiz, baina uh, toki bat dut ere artistiko partean, amarekin, nire amarekin uh, sortu dugu elgarrekin, ipuina, eta antzerki mailan ere, ideiak ekarri ditugu, lan egin dugu uh, pertsona ezberdinekin, beraz antzerki mailan uh, Mariz Rutirekin, uh, Itzuli kompainakoa eta bon, ezagutua dena gure, inguru, gure inguruan. Uh, berak eraman du uh, kanpoko begirada eta uh, taula zuzendari uh, lana uh, nerekin eta, nere, eta, eta da zainitz lagundu gaitu uh, maila hortan. Eta biziki gonden gira uh, pasa dizkigun uh, edo uh, aholkuetaz, mm -hmm. biziki baliak izan dira. Eta bestalde batetik ere zenografia mailan lan egin dugu uh, fran duzurekin, ezagutua dena ere uh, gure inguruetan uh, mailan uh, hainbat uh, kompainiekin ibili baita sortzen zenografiak, adibidez, asut kompainiarekin, uh, e, jour de fet, edo beste batzu, ino? Ara, beraz, untsa e, inguratuak ginen, uh, egiteko. Hai, gure um, elburu nagusia, estapenetik, uh, izan da, um, uh, murgiltze sistema batean emaitea, urrak. Sendimenduak eta uh, sensazioak sortzea, ez baita ezpada, bon, e, bisualak edo ez, baina soinuaren bidez uh, sortzea ere, ere. Uh, adibidez uh, begiak etxiz, uh, irudikatzea gauzak ez baita ezpada uh, ikusiz, hmm. Eta azkenean zentzu guzioiek uh, nahastea eta um, erabiltzea. Zinez egiazkoa senditzeko edo irudikatzeko. Mm -hmm. uh, aurtipien Uh, hori zen gure elburua. Hmm. Gero badira baila bidea hainitz eh, horta uh, iristeko, benen guk eh, eh, hori uh, uh, autatu dugu, hori zen gure uh, aria. Gorrik esura, zoina bere izan da, kabian indiona. Papo gorri gaixoa, papo gorrik esu da, zoina bere izan da kabian indiona. Kabian Kalakaino euskarazko lehen aurtzaroen itzorduen aurtengo edizioain inkari eta tibiako itzuntaikat maiatzen bosta hartio. Ogoita bat ikusgarri eta taile reskaineko dira. Iganeuntan familien eguna itzorduak baionan bardozen lakaran eta maulen. Baionan goizeko amarrak terditan polo behiriz erritaren etxean pumkubua ikusgarria ofil du teatr kompainiain eskutik seilaite eta bostorteko aurrentzat bardozen bardozen ardu zen goizeko amajontan ipuinak dantzak eta kantiak gaskoinez, ania Laviel kondalariaine eskutik barduzeko mediatekana eta amekontan gura show kontzertuz, tipientzat eta undientzat barduzeko zineman lakajan, lakarako erriko gelan papogorri ikusgarria emana izain da bi saio programatiak dira lehena amajak terditan eta bestea atxaldeko lauak terditan maulen, plazagizon gelan, elirale kompainain oikusgahia amekontan eta atxaldeko lauak terditan setasun gehiosot Euskal Elkargoen webgunean.